Адже він сказав учора, що єдине, чого нам бракує, це час. Час. Карачола нічого не відповів. Мовчали і решта, але Сміт не мав сумнів щодо думок, які роїлися тепер у кожного в голові. Усі думали про те саме, що й він, повертаючись назад на кільканадцять годин у часі і на кількасот миль у просторі. До зали оперативних нарад в Адміралтействі у Лондоні. Віце-адмірал Роланд, формально заступник керівника морських операцій, а фактично довгорічний начальник Мі-6 британської контррозвідки та його помічник, полковник Вая Тернер похмуро і неохоче розповідала їм про те, як народилась ідея їхньої місії. Місії, схоже, справжнісінького відчаю. Мені страшенно шкода і таке інше хлопці. Але час у нас обмаль. Вайет Тернер, високий рум'яний полковник з пишними вусами, постукав тростиною по настінній карті Німеччини, вказуючи на місце трохи на північ від колишнього австрійського кордону і на захід від Гарміш Партенкірхена. Сьогодні о другій годині ночі там збили нашу людину. А велемудре начальство сповістило нас про це аж о десятій ранку. Бісові ідіоти. Вони сповіщали нас так довго, але двічі ідіоти, бо знехтували нашими порадами. Боже, чи ж вони колись навчаться прислухатися до нашої думки? І він сердито похитав головою і знову обернувся до карти. В кожному разі це ось тут шлос Адлер. Тобто орлиний замок. Повірте, це назва дуже влучна, бо дістатись туди під силу лише орлам. Наше завдання. А звідки ви знаєте, що той ваш чоловік саме там? запитав Сміт. Знаємо, знаємо. Літак Москіто, у якому він летів, був підбитий і приземлився лише за десяток миль від замку. Пілот устиг повідомити про це, перш ніж з'явилися німецькі солдати. Він замовк, сумно всміхнувся і повів далі. Шлос Адлер майора Сміте. Це об'єднана штаб-квартира Абверу і Гестапо у південній Німеччині. Тож куди ще вони могли його забрати? А? Так, справді. Куди? А як його підбили, сер? Ну, Все склалося надзвичайно невдало. Минулої ночі ми робили масований наліт на Нюрнберг. Тому не сподівалися жодного німецького нищувача на 100 миль від австрійського кордону. Але вони наштовхнулись на випадковий патруль месершміттів. А втім, це вже не так важливо. Важливо ось що визволити його раніше, ніж він заговорить. А він таки заговорить. Сумовито промовив Томас. Всі рано чи пізно починають говорити. А чому вони не послухались наших порад, сер? Адже ми попереджали їх лише позавчора всі чому тепер втрачають сенс. Розумієте? Втрачають сенс. Стомлено сказав Ваєт-Тернер. Істотним є те, що цей чоловік не говорить. Отже, його треба визволити. І ні його визволити. Торен Сміт тактовно прокашлявся. Для таких завдань існують парашутисти. Боїтеся сміття? Так, звичайно, сер.